mu kanya turaheza tubibutse amwe mu makuru twabashikirije hano kuri radiyo y'isanganiro kugira namwe mutwakure mugire icyo mubivuze ko tudatebye amwe mu makuru twagiye turabashikiriza muri politike hazokwibukwa imyaka mirongo ibiri n'itanu irangiye merikiyoni ndadaye agandaguwe nayo abanyepolitike bavuga ko bakukirira irya miliyoni ndadaye incungu ya demokarasi ngo bakwiye kuraba ko boshira imbere ya byose neza y'abanyagihugu mu bijyanye n'ubutungane kunywanisha n'umutekano kuri bose hamwe no kwihanganiranira abo badasangiye ibyiyumviro bivugwa na Silvestre Ntibantunganye yahoze ari umukuru w'igihugu akaba n'umwe mu bagendanye na Melchior Ndadaye mu kiganiro ku banyagihugu kuri wa gatanu catunganijwe n'abagendanye n'iyo ncungu Leonce Ngendakumana nawe asanzwe ari muri abo akaba ari n'icegera c'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu avuga ko abo bose bavuga ko bakurikiza iragi ryiwe bakwiye kubera karorera abandi mu gutsimbataza imigambi n'imigabo byamuranga eh, hari imigambwe cumi n'umwe isaba umuhuza mu biganiro by'abarundi ku muce wa gatanu w'ibiganiro bihuza abarundi wohagarara gusa ku rupapuro rw'inzira rw'amatora yo mu bihumbi na mirongo ibiri jean dodier mutabazi arongoye radebu umwe mu migambwe yandikiwe urwandiko muhuza ku munsi wa mbere abona ko atakamaro ko kuja ku bindi bibazo akavuga ariko ko ngo ibindi bibazo ngo byoganirwa ko inyuma y'amatora yo mu na mirongo ibiri mugambwe parena imbogoraburundi wo ubona ko atana kimwe cosigara kitaganiwe ko hakurikijwe amasezerano ya arusha Zeno nimubona arongoye uwo mugambwe avuga ko amatora ateguwe nabi ngo abyare ingorane uwo munyepolitike agatanga akarorero ku matora yo mu mirongo icenda na gatatu n'ayaheruka mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nayo leta y'u Burundi yo ngo izokwita umuce hugira gatanu w'ibiganiro bikaba byavuzwe ku munsi wa kabiri n'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi aho yari mu nama y'ihuriro ry'abarongoye inama nshingamateka yari kibera i Geneve mu Busuwisi mu ijambo ryiwe Pascal Nyabenda akavuga ko yizeye ko uwo muce w'ibiganiro ngo bazogira icyo bahurije ko kugira hategurwe neza amatora yo mu ibiri. umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano amenyesha ko hari abakozi bo mu nzu batatu bagiriza umukuru w'umugwi w'abashingamateka wo mu runani hamizerewe y’Abarundi ko bafise umugambi wo kugandagura abategetsi bakomeye bo mu nzego z'igihugu harimo n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza n'ivyegera vyiwe Pierre Nkurikiye amenyesha ko kimwe mu byemeza ko umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana yarafadikanije uwo mugambi n'abo bakozi bo mu nzu ari uko hari ubutumwa yabandikiye bamaze gufatwa n'inzego z'umutekano nk'uko petero nkurikiye nawe abimenyesha ngo abo bakozi bo mu nzu bafashwe inyuma y'aho bashakiye kugandagura umushingamateka Justine Niyongabo n'umugabo wiwe ntamvukiye Hilaire asanzwe nawe ari umushingamateka umukuru w'umugwi w'abashingamateka wo mu runana mizero y'abarundi Pierre Celestin Ndikumana arahakana ibyo yagirizwa akabyitira mentanya uwo mushingamateka avuga ko atangazwa n'ukuntu umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano yumwagiriza kuba agomba kugandagura inzego z'igihugu harimo n'umukuru w'igihugu afatikanije n'abakozi bo mu nzu asaba ko icyo yita itotezwa rya politiki ryohagarara amakuru ajanye no gufashanya n'ayandi makungu umugwi w'amashirahamwe mpuzamakungu hamwe n'ibihugu bisanzwe bifasha uburundi mu bijanye n'ubuhinga hamwe n'uburyo bisaba leta y’u Burundi kugiriranira ibiganiro mu gutanga umuco ku itegeko rigenga ayo mashyirahamwe yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi babishikirije mu itangazo basohoye ku munsi wa kane mu gihe leta yoshyira mu ngiro imigambi itandukanye y'iterambere ku ajyanye n'ubutare abashora ubutare hanze y'igihugu ngo babwirizwa gutahukana amafaranga y'agaciro bakayacisha mu banki nkuru y'igihugu umushyikiranganje w'ubutare n'agataka yabyibukije kuri uyu wa kabiri ariko asozera inyigisho zatanzwe mu turere dutanu tw'igihugu ku ry'ubutare n'amakariyeri bikurikije amategeko kombe mani irakiza yamenyesheje ko ico gisata kirimwo igiturire agahamagarira abagikoreramwo gukurikiza amategeko bakerekana umwimbu wose baba baronse nayo mushingamateka pamphile marayika yatowe mu ntara ya muyinga arashima utwigoro leta iriko irakora mu kugira igisata c'ubutare kije ku murongo uwo yatowe n'abanyagihugu akababazwa ariko nuko ikigo c'igihugu obm kijejwe kugenzura igisata c'ubutare kitashoboye gukora neza ibyo kijejwe agasaba ko itegeko rijanye no kurwanya ibiturire ryoja mu ngiro vuba kugira amafaranga yose ava mu butare aje mu kigega ca leta uruganda rwa radiyo isanganiro rukaba rwaragerageje rero kurondera akatari gake umuyobozi w'ico kigo bm kugira agire ico ashikirije ariko ntirwashoboye kumuronka makuru ajanye n'uburimyi n'ubworozi umushikiranganje w’ibitukikije.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 inzego mhm. hirya numva ariyo ntenanya aho bakina politike nibayikine neza batifatiwe na biriya murakoze ubikura aho uvuze ko ari remenanya kuko uwo mushinga amateka sinumva yuko yoshobora gushikira umuboyi wa perezida mhm. eeeh niremeye nka nyirumva ntiyoshyikire umuboyi wa perezida ngo aze kumutera iyo politiki yo kumugandagura amakote urakoze ku cimviro cawe fabrice mhm. hari uwundi atwakuye alo alo alo alo ejo ndabona yuko urinde ndizaye mu ruyigi mhm. ndabona yuko amizero y'abarundi bataratse neza bagomba kuduta mu kaga babata mu gute nta kuntu uwo mukuru w'abashinga amateka y'amizero y'abarundi yoshobora kuza gukorana n'ababoyi ba perezida kugira agandagure umukuru izayi agatelefone kiwe gaciye kamucikana ikiganiro nigira icyo ushikirije muratwakura kugira ngo mugire icyo mushikirije ku makuru twabashikirije alo Hallo? Hallo? Hallo? Mwiriwe neza? Mwiriwe. Ninda twakuye? Yewe ndi mu rutana igiharo bavumiragiye. Bavumiragiye mu giharo. Ivyo bintu nibabireke kubivuga bagamba kutoteranya kuko bimugambo iyo bawase bawaswe. Ibiki bavumiragiye? Cyo kuvuga yuko umushinga amateka yoza kwisha umukuru w'igihugu. Mhm. alo numva ko ari umuntu aciye ubwenge yoca kuboye bira hmm. ku bwawe uti none bimere gute urumva igipolisi nimba catanguye amatohoza bigende gute wewe ku bwawe bwa munywanya uti rero uwo mugambi wo kwiragira nyine ugashika no hiyo muri burambi ego ushitseho byiza cyane abanyeshuri boca biga neza mm-hmm. urakoze ko mbura iciyumviro cawe n'abari muri uwo mugambi baracumva kuko politike uwoza arayumva niho bakiri niho bakiri agatelefone kaciye kamugora hari twakuye allo allo maharo mwiriwe neza munyagi hogo genda mhm mm inde kuko kubikora yumvira nta kuntu waca ku muntu ataciye no mu gisirikare mm. kugira ngo ajye kugandagura inzego kubera ki kubera ko no kuvuga kugira abantu ubashyire mu bintu by'ubwicanyi baba ari abantu baba babimenyereye mm, baracungira umutekano ntibica abajije umutekano baracungira umutekano ntibica gute ari amatohoza naho ari amatohoza naho muntu utivuze izina ari amatohoza naho amatohoza araba hmm. mugo hari ikintu nawe wumva ko naho yoba amatohoza wumva ko umuntu akiri ubwenge atyoca ku muboyi kandi ataforomasiyo yigeze amuha akamutwara ahantu kimwe bigenza uko nuko kuvuganira mu ibarabara urumva ko bidafashe umuboye nawe nyine reka n'umuntu nk'abandi aracibwa n'umuntu nk'abandi mugabo hmm. ibintu byo kuyadukiza kugira babivuge nk'uko ahubwo bari kwicara ahantu bakavuga ati twaragiye n'ahantu baraduforoma ibintu biragenda nk'uko na nakuriye mhm. ego uti akajambo ka nyuma wewe none ugomba nk'icyo kibazo notera mhm. mm. nugatera hagati y'uwo munyepolitike w'umushingamateka mm. mhm. ibyo bintu ntibigishoboka mu burundi baragenda babibaze ababigirije mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hmm. bisanzwe rujya n'urwego ruteye ubwoba baragira amatohoza bitonze buke buke kumbure hmm. ushobora gusanga atari ibyo bazosanga umenga bazosanga atari ibyo kuko nibyo ukunda hmm. rero urakoze gucimvira cawe ubikura he kumbure amatohoza ariko arakogwa n'inzego zibijejwe zozo zigira ibyo zifatiye ko ahubwo bokora amatohoza neza kugira berekane umuco mu barundi kugira ntibagumura abenegihugu Mm. byo bagumura gute iyo bagomba kumva yuko perezida bagomba kumwica mm. nk'abanyagihugu bato bato baragira ubwoba mm-hmm. uko baca babona yuko ya ntambara icyenda na gatatu yaba yego yuko yose kuba mu bundi bwacu kugira ntihabe ubwo bwoba none ko bwawe gabimenye eh, bigende mm. gute bakeneye gukora amatohoza neza kabisa bakabona ati byagenze nk'uku ati bakabikora mu muco bakerekana umuco ingene byagenze n'uko bimeze mm-hmm. rero nicyo nicyo cyemezo cyane kabisa urakoze bimenye ubandanye wumviriza isanganira himuyinga yego kabisa nta ngorane ramba hari uwundi munywanyi alo komine ya ishyamba duga mhm. ku ijambo ku bisanzwe ngomba kuvuga ku nkuru ya mahaburi ku nkuru yihe ku nkuru bavuga yuko babura kwica umuntu w'igihugu akajwi kawe aga agatelefone kawe ntikameze neza ntituriko turakumva neza alo alo mwiriwe neza mwiriwe shimi ndani ya tiyeri wo mwituru ku mutumba wa kinanira mhm. ni ukuvuga icyo nashaka sikirize ni ku bijyanye no mu bushikiranganji bw'indero mhm. ikijanye n'iki gashimiya alo ndi ngaha mu gisagara cya mm-hmm. tuga ku ijambo serivisi yavuzwe ku bijyanye n'uyu mutegetsi w'umushinga amateka mm. nibaza ko riba rirementanye rirementanya kubera iki ndabivuga nisunze turazi ibyagiye biraba mu gihugu ndetse n'ubundi ni umushinga amateka yukorana n'abakozi b'ababoyi mm. yego ababoyi si abantu none cyo kimwe n'abandi abantu ariko ibikorwa biratandukanye mm-hmm. w'umushingamateka ari mu rwego nka rujya mhm. ubona yose ushobora gukorana n'abantu nk'abo kandi uhereye ku mukuru w'igihugu ukajya ku nama nshingamateka nk'uko babidondaguye mm. izo nzego ni inzego zikomeye cyane kandi ibaza ko umuntu yaba akirota uno munsi gukora icyo kintu yoba bari kure cyane rwose ibyo byaramaze kurengana none ku urabona amatohoza yatanguwe n'inzego inzego zabishikirije ziriko zirakora ayo matohoza kandi zibifitiye ububasha ubikuraho none kugira uvuge nk'ibyo kugira mvuge uko demura mhm. ko amatohoza ataho yegamiye yego urakoze bosco urakoze cyane mhm. hari uwundi ku murongo alo mwiriwe amahoro ni nda twakuye nestor mu rutana tuga ku ijambo rero nashaka kuvuga kuri icyo kibazo bari baravuga cy'umushinjamateka yakoresheje uwo mugoyi hmm. mu by'ukuri rero abantu babyitondera kubera iki kubera ko bumva abantu bose bagiye bafata ijambo bagiye bavuga ngo ni rementanye hmm. reka kwica ntibigoye nubwo yoba umwana arashobora gutegura umugambi kandi akawushyira mu nzu mhm. urumva rero icyo kibazo ko kiri mu minwe y'abajejwe itohora mhm. bagerageza rero bagatohoza mugabo abantu bariko baravuga ngo ni rementanya kandi kumbure batatse uwo mugambi ngene wateguwe woca umengo nabo bariko barashigikira bari kinyoma mhm. igituma rero bumva haba amatohoza gakora ababijejwe babifitiye ububasha bikora hanyuma rero niba bagirwa n'icyaha bagahanwa nimba amaho mu by'ukuri atari byo batibigenze mhm. ubona ushaka kuvuga ko biba ibintu by'abo umushingamateka mhm. n'aba babonye mboje mm. nashaka ko amakuru nayumvirize mugabo nayumvirize ngo ubyo babafashe ko ari cyo bafatanywe n'icyo ari cyo mm. Eh, kugira ngo aba bantu kubera bamwe bavuga ko ari bemeranya abandi atari bemeranya kugira ngo umuco uboneke urumva bamwe bati iremeranya abandi bati amatohoza akore nawe nawe cyumviro kumbure nico shigikiye uti haba amatohoza yego kuko mhm. abahakana n'abemera nta cyemezo kirahaba mm. rero mugabo nashaka gutahura ko ari ikintu baba bafatanywe cyerekana yuko baba bagomba kugandagura izo nzego hmm. abana bariya baterera intererano mm. agatelefone gaciye kamugora ni ku isaha zibiri n'iminota indwi muri studio za radiyo y'isanganiro ikiganiro n'igira icyo ushikirije alo alo alo alo mwiriwe alo mwiriwe Oui, allo. agatelefone kawe kariko kaza karakugora urasubira wakure alo alo mwiriwe mwiriwe neza ninda twakoye neza na neza aho ni ku isanganiro yego ni ku washitse bo umviriza rero ninda twakuye neza na neza muri ko muravugana n'umunywanyi wanyu nawe se ubundi ni n'ibigira wose batazira kugira ari muri komine mutumba intara ya karusi izo ni ahenganiye ahengamiyemo nayo n'ibibara mhm. burya rero jenda navyibaye ko uno munsi ari ari ikiganiro mbebasha ndacite ngwiki ubu nacyo nubona ntushikirije ntagomba kubeshya gusa ikintu nuvuga ni uko nyine iradiyo nyine ubu ari orojinari yego Eh, mu bw'imvura rero mm. naho twari twabivuze ku wa mbere ebana imvura iguma yigwa abantu twirondere utwacu kuko twebwe turi ibimuga ntiturima eba yabaye nabi twabivuze ku wa mbere mweka aho ku wa mbere ntuze uzoca usubira wakure rero muri aho iwanyu havugwa amatohoza ariko araba igipolisi kiriko kirayakora turindire turabe turabe nyine bizogenda mm. yego kuko urumva ntibyumvikana mubuyi n'umuntu muto cyane wa mbere yego hmm. vurema mutoya gute erega mubuyi n'umuntu nk'abandi uyu muboyi ariko umuboyi ushyira perezida umuboyi wa perezida gute ntibikundije namwe muri ko muriyumvira yego hmm. sawa murakoze bosco none uti kugira nyine ico kibazo ntikihave gitomoke neza wowe ku bwawe utereye iki bosco aciye agenda ariko hari uwundi atwakuye alo mwiriwe mwiriwe cyane ninda twakuye ni umunyagihugu wo mu ntara ya cibitoki ni inde ni kuri murantunga ntibishoboka ko mvuga izina hmm. kubera iki eh, ku bibazo twese tutokwiye ariko gira icyo ushikirije yego mu mhm. by'ukuri nk'uko iyo nkuru n'abandi bari kubagira icyo bayivuga ko iyihe kubera iki kubera umuntu wo mu nzu naho yoba ari umuboyi cyangwa umuyaya adasanzwe akorera aha hantu umengo biragoye gutahu ariko ababishyikirije bafise ibyo bafatira ko ntibagerageze turabe mugabo biragoye kumva biragoye kumva buti none wewe ku bwawe gikorwe gute icyo cyaro yahagaragara nimba kimeze uko tucumva ayo matohoza nakorwe mugabo biragoye wizera amatohoza ko amatohoza ntuyizera none ko yatanguye nuko rimwe na rimwe ibikorwa agatelefone gaciye kamucikana ku isaha zibiri n'iminota cumi n'itatu hari uwundi atwakuye muri girishushikirije alo alo mwiriwe mwiriwe cyane ninde atwakuye alo alo umunywanyi yamaze kugenda hari uwundi atwakuye alo alo halo mwiriwe ninde atwakuye ndi hermano igiharo mu rutananga hafi y'umugi hermano igiharo gira icyo ushikirije ibyo nariko ndavuga ku ibyo bavuga ngo bagomba kukandagura abatevye eh, intwaro bamwe bamwe mm. ari mhm. ibintu bibabaje cyane muboraba bakabigira ko amatohoza neza kugira ngo ntidusubire mu ntambara kuko intambara nta terambere izana mu gihugu mm. yego kandi nawe matohoza bakaraba nyine ntihagire uburenganwa mwese batari byo bakabareka bakitegenzwa ntihagire ingorane iba ku muntu uwo ari we wese biberaho mm. mu mahoro n'ibyo nabyo nagomba gusaba urakoze herimana kubandanye wumviriza isanganiro ngaho igiharo ubwo namwe mubandanye mudutoreza amakuru meza tubandanye dusenga n'imana ntihagire ikidungabanyiriza igihugu urakoze hari uwundi ku murongo alo ndagize mwiriwe mwiriwe neza avuga yuko abasohoye indahabu hanze bosita amadolari muri berepe mm. ibi verema ni cyane rwose mm-hmm. uzi usanga n'ifaranga ry'uburundi rifite agaciro guverinoma hmm. bagikurikiranira haguru kuba mhm. umushinga amateka nawe uyuhe celestin eh, ndikumana bavuga yuko ariko ikode nuko isa niyumvira kubera ko bibaye amatora agomba kuba mm. aho nuko nuko bitabaye kuri aho nawe uti kubera iki bibaye amatora agomba kuba alo Donatien aciye agenda abajije ikibazo ariko atanacishuye kumbure ku cimviro ciwe hari uwundi munywanyi ku murongo alo alo ego muri myizero y'abarundi mm. byukuri icyo mbona nobona ko tworekera ubutungane bugakora icyo bujejwe mm. kuko abagiye barakoresha abantu ku bijyanye n'ububisha mm. babaye abantu bato bato babaye bato bato nutanga akarorero ugomba kuvuga iki nk'igihe candadaye abagiye barafatwa ariko ariko ntuze uvuga amazina y'abantu eh. si byiza oya ntabumvuse kabisa mm, tuvuga kuri iki kibazo uri kuragira icyo ushikirije eh, n'ubundi nicyo nariko yego ntuvuga amazina y'abantu oya navuze nti mm-hmm. reka tukirekere ubutungane bukore mm-hmm. mugabo uruhande runini uti wewe wewe wipfuza amatohoza uti amere gute amatohoza reka tubereke ubutungane mhm. eh. urakoze cyane hari uwundi atwakuye alo wigize kuri radiyo ninda twakuye ndayiragije mu rutana ndayiragije gira yego naho nyine mugabo urumva sindabigejwe ariko ni nk'interano je novuga kuko mhm. numvise ukuntu bariko barabivuga bamwe bamwe mm. kubera bamwe bagomba kumenga bariko barabyanka kuvyemera abandi bakavyemera naje urumva nk'abatohoza yokora nko kwizo nimero bakaraba ko izo nuko atari zo urumva numva umenga abantu ntibavyumva kumwe we wipfuza amatohoza abandanye je nifuza amatohoza abandanye nyene ukuri kuja habona kuko bamwe umenga hari ukuntu bobihakana abandi umenga barabyemeza ariko amatohoza nakore ko akora nyine urumva nzi tuyigisha twe tubigisha uko bakora abagejwe amatohoza mhm. eh, murakoze murakoze ndayiragice mhm. isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri n'umwe mu minota itandatu ikiganiro gira icyo ushikirije kiraza kurangira alo alo ndagize mwiriwe ni wa munyagihugu w'ingozi agarutse umunyagihugu w'ingozi nde wa muntu yishimiye kwivuga akazina utumenyetso twari duciye tungora mm, ninde none ntacyo ntacyo bitwaye nagira nterere gira icyo ushikirije nagira nterere kuri ibintu by'umushinga amateka piyeri celestin w'umumizero y'abarundi mm. isanze je nama nkurikirana ibiganiro byinshi mu mutumiramo ngaho ku isanganiro nko ku nama n'ibindi mm. uriko uramwumviriza neza n'umuntu ahagutse ashyira ubwenge cyane avuga n'ubwitonzi agize iki si ko ndamushyigikiye byumvikana mhm. rero nko mu gihugu gisanzwe kimeze nk'uku biragoye ko bashobora kumureka yidegeje arashobora kurondera inzira izo arizo zose hmm. kugira bamuburabure muntu utivuze izina none uba uciye ubwenge eh, baca bareka kumubuza kwitege baca bamubuza kwitegenza uba uciye ubwenge nyakubahwa mu mpeshamakuru nibaza ko nawe uba mu burundi hmm, byinshi urabibona ubu ubeshe mugabo yesu mubandanya mvuga amatohoza kuko tumaze gukorerwa ibibi byinshi muri igihugu cyacu n'aho atamyaka myinshi ifite ariko amatohoza nta kintu na kimwe yigera avuga byumvikana ko nta mu burundi ashoboka byo ntabyo niko ndabibona arashoboka amatohoza bama bayashikiriza amatohoza atanguye barashikiriza icyo bakuyemo ushobora kugenda ntanze nk'akarorero guhera ku bicumbi bya demokarasi cyane oya pana gutanga uburorero canke ibiki n'amatohoza urazi hari inzego zibijejwe mm. kumbure igira icushikirije kuri iki agaterefone gaciye kamugora inde eh, bigira imana yaravuze ko bazogira ingufu zose amatazoronka umugambwe ariko bamushyira ko kugira ngo ntibazi bamusinyira uwo baca bamufata mupfunge ibyo hari byumva hari bihuriye urumva uri kuravuga n'ayandi mazina kumbure eh, wumva hari bihuriye n'ibyo byavuze uno munsi turabarundi turabavuka gihugu turazi amatohoza uko agenda mhm. ibyo ni ireme nta mureme ahubwo bagomba gushaka twiga abanyagihugu mu yandi majagira kabiri twongere guhunga bamwe bakiracana inyuma y'igihugu abandi twongere guhunga kuko bari kubaragira imentanya ibibaga ibyonone karaduhave duhunga nibature nibareke batunganye igihugu neza oya kugira kugira ubwo bwoba wumva kugira ubwo bwoba ntibuhabe buhaba ibyo byo guhunga uvuga ntibibe hmm.